Алесі клемусь увайшлі ў хату не зусім рашуча, як уваходзяць спакойныя хлопцы першы раз у незнаёмую хату, дзе ёсць дзяўчаты. Гарэла лямпа, дзяўчаты пралі. Бацька мані з метрок ляжаў на палатках, паволі сабе пакурваў і зрэдку падаваў з палатак свае слова, пацвельваючыся з дзяўчатамі. Клемусь увайшоў першым і ўзяў адразу тактыку вясёлага нахрапу. Добры вечар у хату. Добры вечар адказалі ўсе ў адзін голас, і дзяўчаты разам глянулі на абодвух. Алесь прыйшоў, сказала маня. Усе сталі разглядаць алеся, клемуся ведалі ўсе даўно. З метро раптам яшчэ больш ажывіўся на палатках, Ты мусіць алесь, ніколі ў наших чучанах і не бываеш. Клемусь адразу ж адказаў за алеся: « Мы бываем усюды, дзе толькі дзяўчат ты ёсць. З метрокаш сеў на палатках. Што ты хлопча брыдзеш светом, Нашы чучаны стаяць на трэцяй версце ад вашага мястэчка, А я цябе першы раз у сваёй хаце бачу. А хто ж вам дзядзька вінават, што я ў вас ніколі ў хаце не бываю. Як гэта? Трэба было тэлеграму даць, што ў вас тут у хаце заўсёды поўна дзяўчат. Ха -ха -ха. Тады нас бы доўга не чакалі, нас бы адсюль за нос не вывеў бы. Гэта праўда, што я не здагадаўся. Это трэба было, добра кажа, не тэлеграму, а ў газетах публікацу пусціць, што ёсць у чучанах на выбор дзяўчаты і калі трапіцца добры хлопец, Дык нават па ўсходнай цане льга на першы пачатак аддаць з э, пару якую замуж. Дзяўчаты зашчабяталі. А от за танна не лішне нас возьмеш замуж. Раней няхай парогі паабіваюць ходзячы. Вы думаеце, для дзяўчат толькі і думак, што пра хлопцаў, толькі ўсяго і думак, што замуж, это гледзячы, які хлопец будзе. Змітрок звесіў з палатак ногі, не даслухаў до да конца дзявочага шчэбеду, А яны ж у нас гэтакія. Абы ўгледзець хлопца дык готова за ім на край свету бегчы. Бачунь тая, Ну што каля акна сядзіць. Як толькі ўбачыла, што хлопцы ўвайшлі, Дык аж самлела. Дзяўчына пачырваняла, чаго мне млець, Не бачыла ніколі хлопцаў. Змітрок ніжэй спусціў ногі з палатак, а хто цябе ведае, Чаго ты млееш? <laughs> Табе лепш самой ведаць, як мне старому. Я тут не прычым. Дзяўчаты зноў зашчабяталі. Гэта ж хлопцы заўсёды па дзяўчатах млеюць. Заўсёды хлопцы за дзяўчатамі бегаюць. От вы дядька, заўсёды ліха ведаеце, ведаеце, што прыдумаць. Паслухаць адно вас. Зметрок злез на палок і чухаючы ногі засмяяўся. Гляньце, хлопцы адна на яе. Аж галава яе кругом ходзіць, прыглядаецца як на вас. Дзяўчына яшчэ больш зачырванелася, опусціла вочы і пачала моўчкі прасці. Таварышкі за яе ўступіліся. Яна ў нас самая прыгажэйшая. Яна абы з кімі гуляць не захоча, думаеце што? З метроку сцягнуў на ногі боты і пайшоў на двор. Алесь і клемусь памагалі ўжо дзяўчатам прасці рогату была поўна хата. З метрок увайшоў, сцягнуў з ног боты, зноў палез на палаткі. Курыў, падаваў свае заўвагі, сказаў: « Для вас дык вядома з навіны. А параніліся вы трохі браткі. Чаму? от зараз пачакайце дык поўна хата хлопцаў будзе і нават малых панашываецца адкуль толькі яны бяруцца яно дарма што малое як воша да дзяўчаты яго ўжо ліха <laughs> яму цягне <laughs> Неўзабаве пачалі сыходзіцца чучанаўскія хлопцы пазнавалі алеся і клемуся здаровы браткі да чучанаўскіх дзяўчат гуляць мач ты здароваясь я гэта вы трапілі з метрок падаў голас палатак як трапілі дзівак а як ты блізкі свет аж у астрэйкі дапінаеш да дзяўчат ай галава хлопцы прынеслі гарэлкі на пачалі частаваць дзяўчат сілком прымушалі піць дзяўчаты рагаталі пішчалі не пілі тады хлопцы попрымошчваліся ў мыцельніку на лаве дядька з метрок зласцю вып'ем па чарцы з метрок спусціў ногі з палатак а добрага я не адказен сышоў на зямлю і мяшаўся ў хлапечы натоўп хлопцы прывялі под руки дзяўчыну калі не хочаш піць дык хоть попробуй а я чапіся ну хоть губы помагачы не буду а яшчэ і замуж прагнеш адкуль ты ведаеш не відаць ці что пасадзілі дзяўчыну на лаву дзяўчына вырвалася дзяўчаты рагаталі гарэлку выпілі а і паставілі бутэльку на акно. От табе маня спадкі, Ты тут гаспадыня ў хаце, Няхай табе і застаецца, пустая бутэлька. Дякуй, каб поўная, Ой, чорт з вами разбярэ, адну ніяк не ўпросіш, каб выпіла, другая крыўдзіцца, што пустая бутэлька. От каб музыку дзе справадзіць. Чаму ты клемусь скрыпкі не ўзяў? Ты, здаецца, цяпер на кларнеце граеш, няхай бы ўзяў. Неўзабаве прывялі аднекуль скрыпача. Ён прыйшоў у белых палатняных портках, падпяразаны шырокаю папругаю па кароткім кажушку. Пацерабіў стрыжаную бараду і падсівелыя вусы, сказаў: Што ж, браткі, так граць, Зараз жа дасталі яму недзе ў змітра дзве чаркі гарэлкі. І ён пачаў граць. Змітрок пасміхваўся лежачы на палатках, дзяўчаты папакідалі прасніцы, але скокі нешта не ладзіліся. Маня сидела поплеч за лесем, говорила: « А я думала, ты не прыйдешь. Прыйшоў. Прыход часцей, У нядзелю прыйду. Глядзіш, каб прыйшоў. Нейкая маўклівая згода і разуменне адно аднаго устанаўлялася між імі. Ведаеш, што маня, ну гавары давай цяпер пойдзем по вуліцы паходзім не чаму недобр але чаму будуць усе думаць ліха ведае што гаварыць ну дык так что чё ты баішся нехай гавораць это табе толькі здаецца што нічога ты клемусь весяліў усіх стаяў пасярод хаты тлумачыў пра нейкую новую гульню гаварыў смешна смешыў усіх падышоў да алеся алесь сказаў яму можа усе гуртам по вуліцы пагуляем клемусь зразумеў алеся зараз усе і сказаў усім вечар як звон до давайте ўсе на вуліцу хто згадзіўся адразу хто не згадзіўся таго прымусілі згадзіцца хата опусцела шумна стала на вуліцы алесь ішоў з манею я маня заўтра прыйду ну прыходзь вячоркі будуць не заўтра не будзе ты будзеш дома у как ведала что ты напэўна прыйдзеш дык так была б напэўна прыйду дык так я буду чакаць я трохі пазней прыйду як сягоння добра узяў яе под руку адчуў яе моцную руку гарачую здаровую мацней прыціснуў руку да сябе, Яна з жаночым задорам глянула яму ў вочы, Ён сціснуў яе пальцы яшчэ мацней, засталіся ад усіх адны на снегавой вуліцы, бачылі толькі снег пад нагамі ноч на пустым небе і адчувалі адзін аднаго. Вярнуліся назад, першымі ўвайшлі ў хату. Бацька спаў на палатках, цішком селі на лаву, нічога не гаварылі. Ён гладзіў яе галаву. Валасы ў е былі каштанавыя, ушпіленыя трыма грэбнямі. І гэта не спадабалася на адзін момант яму. Успомніў ганнены косы і раптам прайшло ўсё, ўсё забылася, ўсё адагнаў ад сябе, прытуліў маню да сябе. Чуў, як пахлі ружовым мылам яе валасы. Раптам яна опусціла галаву ніжэй, абхапіла яго за шыю руками, ён адчуў, здавальненне зусім забыўся на ўсё, што дзе калі-небудзь было. І моцнае жаданне з'явілася ў яго, каб стала яна блізкаю для яго і каб разумела ва ўсім яго. І моцнае жаданне гэтае межавацца пачало са смуткам. Ведаеш, маня, што? слаўная ты. Ты ж мяне добра не ведаеш, можа. Ну от бачыш, а гаворыш, Мне здаецца, Я думаю, што гэтак. Раней часу ніколі не трэба гаварыць, Раней якога часу. Ружовая разагрэта яна засмяялася, Я сама не ведаю і моцна яны абняліся. Памятаеш, як я у Александра жала, а ты здалёк крычаў мне дзень добры. Ну, скажы, что, Чо ты маўчыш? Давай помаўчымо. Ну добра і ўжо ўвесь час маўчалі, прыціснуўшыся адзін да аднаго, Аж пакуль не зазвінелі ў двары галасы, дзяўчаты пачалі разбіраць свае прасніцы, трэба было збірацца дадому.